գյուղետուղթի վերանորոգումն այս անգամ Արցախցի մի խումբ հավատացյալների ուղեկցեց Շիրակի թեմ։ Առաջնորդանից Սուրբ Աստվածածին Մայր եկեղեցում կամ Սուրբ Յոթվերքում Կիրակնորիա պատարակին մասնակցելուց հետո հավատացյալները եղան Գյումրիի Սուրբ Նշան եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիներում։ Խումբն այնուհետև ուղևորվեց Մարմաշենի Վանական համալիր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, որը գտնվում է Շիրակի մարզի Մարմաշեն գյուղից մոտ 2 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։ Ախուրյան գետի ձախ ափին Աստծո փառաբանությունն ու օրներգությունն ամեն օր երկինք է հասնում Սուրբ Աստվածածնի կամարներից։ Դու փաստվածածնի կամարներից ուղիղ երկինք է հասնում Վանքի Հովության հոգևոր հովիվ Տեր Փարեն Քահանապետրոսյանի երկեցողությամբ։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք միանալ մեր ռադիո ուխտագնացությանն ու ռադիո էքսկուրսին Մարմաշենի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, որը վարում է Տեր Փարենը։ յոթյուն Գտնվում եք Մարմաշեն վանական համարիրում, որ երեք պատմական ժամանակաշրջան իր մեջ ընդգրկում 6-ից 7-րդ դար, 10-ից 11-րդ դար եւ 13-ից 14-րդ դար։ Երեք պատմական ժամանակաշրջաններն շատ հետաքրքիր ընթացք են ունեցել, Ճիշտ է, տարածքը որպես այդպեսին ավելի հին ժամանակաշրջան է ընդգրկում մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակ, ուրարտական թակավորության ժամանակաշրջան, Արգիշտին առաջին թակավորի ժամանակաշրջան պետք է հասնենք, ինչպես որ Արգիշտի առաջինը գրավում է այս տարածքները, կառուցում է մի Բերտամրոց եւ Բերտամրոցի հարավային հատվածին պատի վրա գրվում է իր արձանագրությունը, որ եկա գրավեցի Իրախիա երկիրը հասա մինչև Իշկի գյուղ, այսինքն եկա գրավեցի Շիրակ աշխարհը հասա մինչև Աշոցկ։ Այսօրվա Աշոցկ տարածքը տարածք։ Այդտեղից արդեն փաստ է դառնում, որ այս տարածքը հայկական տարածք է այլևս։ Բայց որպես քրիստոնեական համայնք ձևավորվել է 6-րդ դարաշրջանից, որը ակնհայտորեն ցույց է տալիս բլուրի վրա հյուսիսային հատվածում կա կիսակառույց պատ, որը ժամանակի եղել է բավականին մեծ եկեղեցի, Սուրբ Կարմրավոր անունը կրող, որը թվագրվում է 6-ից 7-րդ դարաշրջան։ Արդեն ցույց է տալիս, որ այդ ժամանակաշրջանում արդեն այստեղ ելերը հայկական քրիստոնեական համայնքներ, գյուղեր, որից հետո կառուցվել է Մարմաշեն վանքի դիմաց գտնվող կլորավուն տաճարը, որը արևմտյան Հայաստանի խցկունք եկեղեցուն մոտիվով կառուցված տաճարի, ավելի ճիշտ խցկունք եկեղեցին է այս տաճարի մոտիվով կառուցվել, որտեղ խցկունքը 10-11-րդ դար է թվագրվում, Բագրատունաց թակավորության ժամանակաշրջան, իսկ այս տաճարը ավելի հին է 7-րդ դարի։ Եվ հետո նոր գալիս է Բագրատունաց թակավորության իշխանության ժամանակաշրջան, որի ընթացքում Գագիկ թակավորի օրոք Հայաստանի մեծագույն սպարապետ է կարգվում Պահլավունյաց տոհմի ամենագերավույն հզոր իշխաններից մեկը Բահրամ Պահլավունին, ով որ մեծ մեծ ազդեցություն եւ գործունեություն է ունեցել Հայաստան աշխարհում եւ շրջակա տարածքում ոչ միայն որպես ռազմիկ, ոչ միայն սպարապետ, առաջին սպարապետ, այլ նաեւ մեծ գործունեություն է ծավալել եկեղեցաշինության մեջ, բերտեր, ամրոցներ շինության մեջ։ Այդ թվում մի քանի բերտեր, ամրոցներ կարելի է թվարկել կամ եկեղեցիներ ոչ միայն Մարմաշե բանական համալիրը, այլ նաեւ Բջնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, Բջնի ամրոցը, դրանից առաջ նաեւ Ամբերտը, Ամբերտի Վարամաշեն եկեղեցին եւ այդ Արագածոտնի մարզի տարածքի բոլոր գրեթե եկեղեցիների մեծամասնությունը սկիզբ է դրվել Պահլավնյաց տոհմով, որը արդեն իսկ շարունակել է իրենից հետո կարացած սերունդը Զաքարի Իվանի իշխանների օրոք եւ Աչեվ Աչուտյանների օրոք։ 988 թվականից 1029 թվականին Բահրամ Պարլավունին ձեռնամուխ էր լինում մայր տաճարի կառուցումը։ Այսինքն սա կենտրոնական տաճարն է Սուրբ Աստվածածին անունը գրող, այդ թվում նաև նրա կողքին կից ավելի փոքր կառույցը, որ նմանատիպ կառույց է, որ կոչվում է Սուրբ Ստեփանոս նախավգա սարգսակ եկեղեցին երկու եկեղեցի է հիմնականում կառուցել Վարան Պահլավոնու կողմից։ Իհարկե իր սերունդների կողմից շարունակվել է այս ծառայողական գործունեությունը, որովհետև ամբողջությամբ տարածքը իշխանական է եղել, Վերևում հյուսիսային հատվածում ամբողջությամբ բերդն է կառուցվել, Վարան Պալավնու բերդը, դրա համար է կոչվում Վարանա բերդ։ Այդ բերդի անունով է գնում։ Իսկ որ կոչվում է Մարմաշեն, Մարմաշենը Մարիամաշեն անվան կրճատ տարբերակն է։ Քանի որ Աստվածածնի անունը կրող գլխավոր եկեղեցին է սա եղել, մնացած կառույցները ընդգրկվել են որպես այդ անվան տակ Մարիամաշեն անունով, որը ժողովրդի կողմից հետագայում դարձել է Մարմաշեն։ Մինչև այդ ժամանակաշրջանը եւ այդ ժամանակաշրջանից էլ հետո ավելի հյուսիս արևելյան հատվածում եղել է Տիրաշեն գյուղը, որը սկզբում եղել է բնակչություն, հետո տեղափոխվել են այստեղի բնակչությունը, հետո նորից հետ է վերադարձել, որովհետև Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանում մեծ հայաթափություն է ապրել Հայաստան աշխարհը, այդ թվում Շիրակ աշխարհը։ 19-րդ դարաշրջանից նոր հետ են վերադարձել նորից։ Հարությունը նորից իրենց օրանն են կերտել, ստեղծվել է այստեղ Մարմաշեն, Բարամաբերդ գյուղեր, երկու գյուղեր եղել Բանկի աճ եւ ցախ կողմերում, որը ԽՍՀՄ-յան տարիներին 1937-39 թվականներին վեր է համվում այստեղից գյուղերը վերև բլուրի վրա, որ գալիս է սկզբում Մարմաշեն գյուղն է, հետո Վարամաբերդ գյուղն է, հետո նոր պատտվում 2.5 կիլոմետր իշնում ենք ներքև։ Այդ երկու գյուղերը ժամանակին եղել է այստեղ 1937-39 1969 թվականներին է վերևանվել։ Բացի դրանից, մինչև ասեցինք 988-ից 1029 թվականներին, որ կառուցվել է Մարմաշեն վանական համալիրի գլխավոր եկեղեցին եւ հյուսիսային եկեղեցին, նրանից հետո 1045 թվականին, եթե չլիներ Արելի պատերազմը, Դվինի պատերազմը, պատերազմը Սելջուկների արշավանքով եւ որի ժամանակ չզոհվեր Բալան Պալավունին, այս տարածքը ավելի ուրիշ երևի ծաղկյալ կարգավիճակում է, բայց ոչ պակաս է եղել նաև այն ժամանակ, որովհետև ամբողջությամբ ամրոց է եղել այս հատվածում։ եկեղեցիները ամրոցի մեջ են։ Մեծ պարիսներով, բարձր պարիսներով կառուցված անառիկ ամրոց է եղել, որը տարիների, դարերի ընթացքում անընդհատ պատերազմելով Սելջուկ թուրքերն իրենց հերթին, մոնղոլ թաթարներն իրենց հերթին, Օսմանյան կայսրությունը 3-4 անգամ պատերազմ է եղել, նոր կարողացել է գրավել այս տարածքը։ Եվ իհարկե 1045 թվականին զոհվել է Դվինի Ամիրայի դեմ մղված պատերազմը զոհվել է Վարան Պալավունին, որի աչյունը իր զինակիցները բերել եւ ամփոփել են այստեղ Գավիթում, որ դուրս են գալիս աչ կողմն է Վարան Պալավունի գերեզմանը։ Հետագայում Քանի որ Պարլամենտյաց կողմը շարունակում էր իր շավիղները մինչև 1241-42 թվականները, մինչև այդ ժամանակաշրջանը իրենց թորների ծորների կողմից որոշակի շինարարական աշխատանքներ կատարվել են, որովհետև պատկերացրեք Սելջուկ թուրքերը եկել են, արշավել են, գրավել են, քանդել են, ավիրել են, նրանից հետո վերանորոգել են, հետո եկել են մոնղոլները, նորից քանդել, ավիրել են, նորից հետո Օսմանյան կայսրությունը նորից վերանորոգվել է։ Այն ամենը ինչ որ մնացել է, մնացել է էս կան հնությունից, իսկ 5 եկեղեցիները եւ հսկայական շինությունները, որ երկու զանգակատներ, գավիթներով, ավանդատներով, 60 հոգուց ավել բանական խցերով, ճաշարաններով, սրահներով մեծ հսկայական բանական համալիր է եղել այս հատվածը, 4 հեկտար տարածք է զբաղեցրել։ Պատկերացնեք ինչ շահելի տեղ։ Կարելի ասել Հայաստանի մեջ այդպիսի մեծ բանական համալիր մեկ էլ կարող ենք տեսնել կամ Տաթևի վանքը որ ելի մեծ այդ կառույցով է առաջնորդված, հաղպատում սանային որ մի քանի կառույցներ մեկը մեկի մեջ, մեկը մեկի մեջ այսպես ծավալով շատ հետաքրքիր է։ 1225 թվականին Վարան Պալավունու թորների, այդ ծորների կողմից Գրիգոր arczepiskopos-ի, որը Շիրակ աշխարհի arczepiskopos-ն էր, նստավայրը Մարմաշեն վանքն է եղել եւ թեմի առաջնորդն էր եւ նրա եղբայր Հարիբ Իշխանը կամ Մագիստրոսը Ձեռնամուխենդինում ամբողջ տարածքի նորից վերանորոգչական աշխատանքներ կատարելու է, թվում նաեւ ավելանում է բանական համալրերին հարավային կողմում գտնվող Գրիգոր Լուս դասավորիչ եկեղեցի, փոքրիկ եկեղեցի 1225 թվականին, որից հետո Պահլավնաս տոհմը այլևս կորցնում է իր դիրքերն ու ուժերը Օսմանյան կայսրության հզորացման հետ մեկտեղ այլևս չի կարողանում տիրապետել իր ուժերին, ստիպած է լինում ամբողջ իրակ աշխարհը տարածքը վաճառել Զաքարե Իվաննե իշխանների, վրաց իշխանների, որոնք թվում է թե վրաց իշխան են եղել, բայց ավելի շատ հայերի համար է շատ բաների, քան վրացիների համար։ Եվ միջիայլոց ասեմ, Զաքարե Իվաննե իշխանների օրոք 13-14-րդ դարաշրջանում Հայաստանում ոչ միայն Արցախ այն բոլոր վանքերը, շինություններն ու բերտերն ու ամրոցները, որոնք որ կտեսնենք 13-րդ դարաշրջանի թվագրված, իմացեք Զաքարի Իվանի իշխաններն են կարող։ Աչինի իշխանություն։ Հիմա պատկերացրեք, ինչ սկայացավալ մշակույթ են թողել հայությանը։ Մոտ 17250 կոթող։ Պատկերացնում որոնցից այսօր ընդամենը մի քանի 100-ն են որ պահպանված է կամ մնացածը կիսած կարգավիճակով Զաքարի Իվաննե իշխաների օրոք նոր հիմք է տրվում, նոր մշակույթի հիմք է տրվում եկեղեցաշինության մեջ գավիթներ կառուցել են, համբարաններ կառուցել են։ Բոլոր բանկերի դիմաց մեծ գավիթներ է կառուցում եկեղեցու գրեթե սրահից ավելի մեծ։ Օրինակ Սանահիններ ունի, Կանզասարներ ունի, Հարիջավանքներ ունի, այստեղ էլ է ունեցել։ Ինչի համար է դա ծառայել։ Իշխանած դամբարան է ծառայել մեկ երկրորդ հատուկ նպատակով, հոգևոր նպատակով։ Օրինակ, եղել է մինչև 12-13-րդ դարաշրջանում մեր եկեղեցիներն ունեցել են նախագավիթ, հետո գավիթ, հետո կենտրոնական գավիթ, դաս, այսինքն ատյան, հետո խորան, նոր սուցեղան։ Նախագավիթը ընդհանրապես եկեղեցիների մեջ 7 վեր մտել է։ Սկզբում մտնում է զանգակատնից 7 վեր, նախագավիթն է Հետո երկրորդ դռնից մտնում ես, ինչև մոմավաճառների հատվածը, դա արդեն գավիթն է։ Հետո մեծ սրահը, գմբեթավոր սրահը, հետո արդեն ճաղապատված դասն ես մտնում, ատյանն ես մտնում։ Հին եկեղեցիները մինչև 13-րդ դարաշրջան եւ դրանից հետո ընդհանրապես ծառայել է գավիթները, նախագավիթները կամ գավիթները, որ կառուցվել է այս մեծ մասշտաբի, ինչի համար է մեծ մասշտաբի կառուցում, շատ մարդ տեղավորվում Նրանք, ովքեր որ մկրտված չեն, ովքեր որ ապաշխարած չեն, պատարակների ընթացքում կանգնել են նախագավիտում կամ մեծ գավիտներում։ Իսկ ովքեր որ մկրտվել են, նոր ներս են մտել պատկերացրեք հավատքի չափը։ Բացի դրանից, նախագավիտում կամ գավիտում հուղարկավորվել են իշխանած տոհմի բոլոր տղամարդիկ։ Ինչի համար։ Խոնարհության նշան է եղել։ Այսօր էլ կա, ոչ միայն հոգևորականներ են ողարկավորվում գավիթներում, եկեղեցիների դիմաց, հանգակակների տակ, ոչ միայն հոգևորականներ, այլ նաև բարերարներ կամ իշխաններ։ Շատերը կարող է ճիշտ հասկանան, շատերը կարող է ճիշտ չհասկանան, ասեն դե միլիարդներ էին տվել, դրա համար գավիթում թաղվեց, սա բացարձակ չարախոսություն է, անմտություն։ Սա խորուրդ է իր մեջ պարունակում։ Եթե որևէ մեկը ունենում է այն հնարավորություն, որ գավիտում է թաղվում։ Նրա խորհուրդը որն է, որ մարդիկ, երբ որ տարիների տարերի ընթացքում գալիս մտնում են եկեղեցի, ոտնակող դառնա գերեզմանը, որովհետեւ այն աղոթքը ինչ որ դու բարձրացնում ես եկեղեցում, դուրս գալուց կամ ներս մտնելուց ինչ որ մի փոքրիկ շնոր էր իրան փոխանցվի քո աղոթքից։ Այսինքն միշտ ինքն էլ քեզ այդ աղոթակից է լինում։ Միշտ իր մեղքերին թողության հույսով ինքը այդտեղ թաղված է։ Ինչպես որ այստեղ թաղված են բոլոր գերեզմանները, որ մտան գավից ամբողջ գերեզմանները։ Իսկ հյուսիսային պատի հատվածում իշխանած տոհմի կամ մյուս այլ ժողովուրդների կանայք են հիմնականում թաղված։ Ինչպես օրինակ Պարավնուկինը, Մայրա, հետնամասում է թաղված որից հետո ամբողջ վանական համալիրը, ինչպես ասեցինք, 1450 թվականից արդեն հետո Օսմանյան կայսրության հզորացման հետ մեկտեղ հրկիզվում այլևս ավիրվում է տաճարը, այստեղ ամբողջ պատերը որմնանկարներ են եղել այս սպիտակ հատվածները արդեն պետք է ակնատուին ցույց տածես, որ այստեղ որնա նկար եղել։ Չգիտեմ, աղտալա երբևէ գնացել եք։ Այո, գնացել եք։ Աղտալայում կա որոշակի չափով պահպանված որնա նկարներ պատերը։ Դրանից առավել մեծ եւ ավելի պատմական աստվածաշնչյան պատումներով զարդարված է եղել ամբողջ այստեղի տաճարները որը հրկիզվել է, այս մրացված պատերը, սևացած հատված, սա հրկիզման հետևանք է ամբողջ տաճարը հրկիզվել է եւ գրադարաններով, իր արխիվներով, ամեն ինչ, ինչ ունեցել, չի ունեցել ամբողջությամբ հրկիզվել, ավերվել է։ Որից հետո հայաթափվել է այս հատվածը, գնացել են դվով են ապրել, 19-րդ դարաշրջանում նոր հետ են վերադարձել, հիմնել են Մարմաշեն, Վարամաբերդ գյուղերը։ Մարմաշեն գյուղը Մարիամաշեն, ինչպես ասեցինք, Աստվածածնի անունով, իսկ Վարամաբերդը Վարամ Պալավունու եւ նրա կառուցած բերդի անունով։ Բարեկամներ այսպիսին էր Մարմաշենի վանքի պատմությունը միջև խորհրդային տարիներ։ Մեկ այլ թողարկման ընթացքում մենք կներկայացնենք վանքի խորհրդային շրջանից մեր օրեր հասնող պատմությունը։ Yeah. Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 4-ի թողարկումը։ Շիրակի թեմի Մարմաշենի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց մեր ռադիո օգտագնացությունն ու ռադիո էքսկուրսը վարում էր Տեր Փարեն Քահանա-Պետրոսյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք